svešvārdu ievārījums, raidījums reliģisku terminu skaidrojumiem. Šodienas burts ir... Burts je joms ar balstu, stabu vai kolonnu rindu nošķirta telpas daļa. Tiek izšķirts galvenais centrālais joms, sānu un šķērsu joms, transcepts, sānu jomi, parasti simetriski divi vai četri paralēli centrālajam, palielina baznīcas telpu, bet transcepts atdala jomu no presbiterija, veidojot paplašinātu pieeju altārim. Mazliet no vēstures. Jau senās Romas arhitektūrā izmantota interjera dalīšana jomos. Sākot ar 4. gadsimtu, kristiešu baznīcas aizguvusi šo dalīšanu jomos. Agrīnās kristietības baznīcās varēja būt trīs vai pat pieci jomi, parasti nepāra skaitlis. Jomus klāja koka griesti. Viduslaikos romānistiskajās un gotiskajās katedrālēs 12. gadsimta līdz 16. gadsimtam jomu sedz akmens velves – Šāda dalīšana jomos saglabājās arī renesanses, baroka un klasicisma periodos. Šķērs jomi, jeb transsepti, noslēdz ēku no altāra puses. Jomu krustošanās vieta varēja vainagoties ar torni vai kupolu. Jomas izmanto arī laicīgās celtnēs. Piemēram, Maskavas pazemes metro stacijas ir veidotas kā trīs jomu zāles. Jums ir izstiepta telpa bazilikas veida celtnēs. Centrālais joms ir augstāks par sānu jomiem, un varbūt arī viena joma celtnes. Un tagad sadzīviskais skaidrojums. Tiem, kuriem arhitektoniski termini šķiet svešādāki, joms vienkāršāk sakot ir telpas nodalījums. Ja gadījumā tiek piebūvēts, piemēram, telpā jauns nodevījums, to arī var saukt par blakus esošo jomu. Un tagad iesaistīsim šo vārdu teikumā. Rihārd, paklau! ja tev tik ļoti nāk miegs, nu nesādi taču priekšā un centrālajā jomā, bet te uz to sānu jomu tur aizmugurē. Svešvārdu ievārījums Raidījums reliģisku terminu skaidrojumiem. Jēdzienu skaidrojošo vārnīcu gan vietnē katolis.lv, gan Radio Marija Viļņos veido māsas kalpones Ginta, Inese un jezuītu tēvs Tadeušs. Savukārt radio versija top stingrā viestura vizuļa uzraudzībā.